džungļos un kafejnīcās, draudzes un uz ielām, cietumos un lidmašīnās. Raidījums Veliki misijā! Lai top slavēts Jēzus Kristus! Sveicināti, darbie rādījumā, arī Latvijas klausītāji. Te nu esam es, Olga. Un Māris. Mēs jūs šobrīd uzrunājam no Slovākijas. Visus turpmākos mēnešus mēs pavadīsim šeit, protams, mēs no šejienes ceļosim. Pa dažādām vietām šeit, Slovākijā, ārpus Polijā, Slovākijas, jā. Polijā un arī citas valstīs, tuvākās un tālākās. Un šobrīd mēs esam ļoti unikāla vieta Es nezinu, vai kāds no radiokamā arī raidījumiem ir tapis tik augstu virs e, jūras līmeņa, jo šobrīd mēs atrodamies Tatru kalnos. Uh, Šis raidījums, diemžēl, nevar skanēt tiešraidē, bet mēs šo raidījumu ierakstām jau iepriekš. Šobrīd mums ir brīvdiena. Turpmākās kādas četras brīvdienas mums ir aizņemtas ar kalpošanu, un šī ir brīvdiena, lai izbaudītu skaistu laiku. Mēs patiesībā mūsu pilsētiņa, nu, mums nav pilsētiņa, bet ciemats atrodas pavisam netālu no augstiem tatriem. Tāpēc šodien mēs pavadam laiku šeit arī lūdzoties, baudot skaistu laiku, skaistu dabu, un arī mums iešavas tāda ideja ierakstīt raidījumu tieši šeit. E, jā, varat iztēloties apkārt egles, ir akmeņaina kalnu taka, un e, Olga ir izvēlējusies arī ļoti īpašu vietu. Olga teica, ka ierakstām raidījumu kādā vietā, kur ir ļoti skaisti. Un, nu, protams, un šeit ļoti skaisti. Jā. Te visur ir skaisti, bet eh, šobrīd ļoti, ļoti skaists skats uz ieleju zem kalna. Mēs redzam kādu ciematu tālumā, mazliet eh, arī uzspīta saulīte. Ir ļoti, ļoti pasakains skats. Man ir ideja, mēs no. varētu, kad mēs ieliksim šo raidījumu arhīvā, mēs ieliksim eh, arhīva bildi tieši no šīs vietas sarunās. Sarunās, mums būs jānobildē. Jā. jā, un droši arī komentāros rakstiet, eh, vai jums eh, Patika. ir gadījies būt tatros. Jā, jā vai arī jā. Eh, iekomentējiet arī, kādas jums ir atziņas par to, ko jūs dzirdēsiet šajā raidījumā. Jo šajā raidījumā mēs vēlamies turpināt iepriekšējos raidījumos iesākto un dalīties tajās atziņās, kuras Dievs mums ir dāvājis iepriekšējos mēnešos, kad mēs esam misijas ceļojumā kalpojuši visdažādākajās vietās. Dienvidu austrumāzija, proti. Patiešām Dievs mūs māca caur savu vārdu, Dievs mūs māca šajā laikā caur cilvēkiem, Dievs māca caur dažādām kalpošanas pieredzēm, un Šī raidījuma turpinājumā mēs vēlamies dalīties trīs atziņās, tātad vēl trīs kārtējās misionāru, jeb Jēzus mazo ēzelīšu atziņas. atziņas. Un um, Kā vienmēr mēs raidījumu vēlamies iesākt ar lūkšanu, lai tas nav tikai mūsu spēkā. Mēs eh, vēlamies, lai šis raidījums ir pārdabisks, un tad, kad mēs runājam, mēs gribam, lai svētais gars bagātīgi plūst pie jūsu radioaparātiem, lai viņš samīļo katru radioklausītāju, lai iedvesmo stiprina un ļauj katram piedzīvot savu uguni. Jā, arī pirms lūkšanas arī gribēju piebilst, ka jā, kaut gan arī šīs atziņas eh, Dievs mums uzrādīja misijas laika, bet es domāju, ka tās nav gluži domātas tikai misionāriem, jo tas atziņas, es domāju, noderētu katram garīgajai dzīve, un varbūt šī atziņa tieši tev klausītājs tieši tagad šajā dzīves brīdi. Āmen. Āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Āmen. Mīļais debesu tēvs, tu, kas esi radījis tik skaistu pasauli, tu, kas esi radījis kalnus un egles un ezerus un debesis un mākoņus, mēs tevi pielūdzam tagad un tevi slavējam. Dargo klausītāji, pievienojies mums un tagad slavē Dievu arī saviem vārdiem vai vienkārši sirdī. Slava Tev, Dievs, slava Tev, cik Tu esi brīnišķīgs! Slava Tev, Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Slava Tev, kungs, ko mēs darītu bez Tevis? Tu esi tik dižens, Tu esi tik cēls, Tu esi tik skaists. Slava Tev, kungs! Slāvē tev, kungs, mēs pievienojamies visai radībai, kas tevi slāvē, kungs, Dievs, ko tu esi radījis, tik skaistu, tik brīnišķīgu par, par sauli, par, par mākoņiem, kungs, Dievs, mēs tevi slavējam, arī par mūsu dzīvēm, par, par to, ka tu esi mūsu radījis, Dievs, tādus, kādus, kādi mēs esam, ka tu esi dāvājis mūsu ticības dāvanu. Dievs, mēs tevi slavējam, mēs tevi slavējam par to, kā tu darbojies mūsu dzīves, ko tu mums rādi, ko tu mums māci. Kungs, Dievs, ja pat kaut kādam caur sāpīgam lietam, caur sāpīgam, sāpīgiem notikumiem, kungs, Dievs, bet tu, mēs ticam, ka tu visu vērš par labu, kungs, Dievs, un mēs tevi slāvējam, ka beigu beigas, kungs, Dievs, būs iznākums, kungs, Dievs, kas ir pēc tava prāta un arī mūsu garīgajam labumam. Mēs lūdzam, nāc svētais gars un šajā brīdī īpaši samīļo, stiprini, iedrošini un pieskaries tiem radio Marija klausītājiem, kur ir vientuļi, kur ir vieni paši, kurus varbūt reti kāds apmeklē. Mēs lūdzam, lai tu dāvā viņiem savas klātbūtnes pieredzi šajā pat brīdī, un mēs lūdzam par visiem noskumušajiem, par visiem, kas ir dzīves apgrūtināti un apgrūtināti, nogurdināti, kas nes smagas nastas. Mēs lūdzam, nāc svētais gars pieskaries Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. Un visvētākā jaunava Marija, misionāru māte un karaliene, lūdz par, par mums. mums. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Amen. Ejiet pa pasauli un sludiniet evangēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. misijā. Dargo klausītāju vēlos dalīties kāda sava atziņa, ko es saņēmu Dienvidu Austrumāzija, kāda draudza, tā bija Malaizija, Penanga, un patiesība šā atziņā, ko Dievs man dāvājis, ļoti svarīga man, un es ticu, ka būtu svarīga arī tev. Dievs man to neatklāja kalpošanas laika, bet tad, kad es biju dievkalpa, man bija privātais lūkšanas laiks, un Šo atziņu es vēlētos nosaukt, nodefinēt šādi, vai tev tiešām rūp, vai tev tiešām rūp, par ko tu lūdz. Es lūdzos pār saviem nodomiem, un tad pēkšņi es e, lūkšanas sajūtu, ka Dievs uzruna lūgt pār kādu personu, kura patiesība nebija mana lūkšanu saraksta, un sāku lūkšu par šo cilvēku, un es sajūtu tādu diskomfortu, un es jūtu, ka Dievs man saka, vai tev tiešām rūp, vai tev tiešām rūp, kas notiek ar šo cilvēku, vai tu tiešām viņu mīli, vai tev tiešām ir mana sirds uz to cilvēku. Un es jūtu, ka Dievs deva šo žēlastību, lūgt par šo brāli Kristu, un cik ļoti Dievam sirds ir par viņu, un par to, kas ar viņu notiek. Bet tai pašu laiku es sapratu, ka cik bieži es apsolu, es apņēmos par kādu lūgt, bet man nav ļoti aizdegusies sirds par viņu lūgt, vai, vai man patiesība nerūp, vai es to daru pēc, eh, tāpēc, ka ir kāds pienākums, vai man jālūdz, tāpēc es lūdzu, bet cik liela mēra uh, mana sirds ir par to cilvēku un cik liela mēra es ļauju Dievam ietekmēt manu sirdi un man tiešām rūp, kad es lūdzos par šo cilvēku. Un tā man liela atziņa un liela žēlistība, par ko es lūdzu, lai Dievs pārveido manu sirdi, kad es lūdzu par kādu. Un tas man atgādināja arī kādu citu liecību, ko es dzirdēju no nu, kāda kristieša. Es skatījos kādu liecību internetā, kāds influenceris stāstīja, ka viņš dalījies par to, ka bija šokēts, ka slavena kristīga slavētāja Odrija Asāde, tā ir katoli, ļoti skaistas dziesmas, slavēšanas arī skan rādījuma Marija. Viņš bija šokēts par to, ka viņa viņa aizgāja no kristietības, viņa patiesībā pameta kristietību, un tagad viņa tā kā tic Dievam, bet viņa vairs neidentificē sevi ar šo ticību, un viņa bija tik liels šoks un pat tāds nosodījums, bet tad viņš sajūta, ka Dievs viņam saka, vai tu gatavs par viņu lūgties kā par savu meitu? Vai tu gatavs par viņu lūgties kā par savu meitu? Jo Dieva sirds tik ļoti sāpināta patiesība, ka viņa aizgāja no ticības. Bet viņš meklē kādu cilvēku, kas lūgs par viņu, kam ir dieva sirds, nevis šausmināsies un nosodīs, bet kas lūgs kā par savu meitu. Dievs lūgs tādus aizlūdzējus, kam ir tāda sirds kā viņam. Un tāpēc es Aicinu, jā, dārgo klausītāji, arī aizdomāties, tād, ka tu lūdz par kādu, vai tev ir dieva sirds, vai tev ir tēva sirds par šo cilvēku, vai arī, kad mēs nosodam kādu, kas ir tālu no dieva vai dara kādas sliktas lietas, vai mums ir tās, tā tēva perspektīva, kam sāp sirds, kas grib, lai šis cilvēks iepazītu tēva mīlestību, un vai tev tiešām rūp tā, ka rūp Dievam. Atziņa numur viens, vai tev tiešām rūp, par ko tu lūdz. Wow, vai tev tiešām rūp par to, ko tu lūdz? Olga, arī mana atziņa, kurā es vēlos dalīties raidījuma turpinājumā, manuprāt, ļoti saistīta ar to, ko tu stāstīji. Šajā misionāru kopienā, kurā mēs šobrīd esam, kas ir House of Mission, uh, garīgajā dzīvē ļoti, ļoti liels uzsvars tiek likts uz mācīšanos ieklausīties Dievā. Misionāri šeit ļoti daudz laika lūkšanā veltīja, lai vienkārši būtu Dieva klātbūtnē un mēģinātu ieklausīties, ko Dievs saka. Šeit pat eh, ļoti praktiskas lietas par turpmākajām kalpošanām, par to, kur braukt, kur doties, tiek risināta šādā veidā, ka mēs nākam Dieva priekšā, mēs eh, lūdzam, Dievu, mēs viņam jautājam, un tad klausāmies, ko Dievs atbild. Jā, arī par to vai teikt jā vai nē šādai kalpošanas iespēja, vai tas ir Dieva laiks darīt to, vai nav tas Dieva laiks atsaukties un braukt kā kur misijā. Bet es vēlos dalīties kādā brīdī, mēs vēl bijām Dienvidu Austrumāzijā, un um, istapiņā, kurā mēs palikām, es kādu vakaru lūdzos, un arī nolēmu veltīt kādu laiku, lai klausītos Dievu, lai vismaz mācītos klausīties Dievā. Tad, nu, es pavadīju kādu laiku slavēšanā, lūdzu svēto garu, apstājos un eh, sirds dziļumos mēģināju ieklausīties, ko Dievs grib man tagad pateikt šajā brīdī. Un es saņēmu šādus vārdus – pāri visam mīlestība. Pāri visam mīlestība – šie vārdi tālāk mani vedināja uz pārdomām par eh, tā brīža kalpošanām. Dienvidu austrumāzijā mums bija ļoti intensīvs laiks. Reizē mums nebija laika elpu atvilkt. Mēs devāmies no kopienas uz kopienu, no draudzes uz draudzi. Mēs sludinājām un kalpojām. Un es aizdomājos par to, kā mēs mēģinām novērtēt kalpošanu. Nu, var novērtēt pēc tā, cik lieli uh, aplausi ir bijuši pēc tavas uzrunas. Cik cilvēku atnāca un bija uzrunāti. Jā, vai piemēram arī tādās katoļu harizmātiskajās aprindās varētu mērīt pēc tā, kuram aizlūkšanas laikā cilvēki vairāk krita, Jā. atpūtā svētajā garā, bet nopietni tā, tā ir, ka uh, Tad, kad eh, aizlūdz par cilvēkiem, svētais gars reizēm var tā atnākt, ka cilvēks vienkārši ir gar zemi, zem dieva spēka. Un tas ir normāli. Dievs tā var darboties, arī tā var mērīt mūsu kalpošanas efektivitāti. Vai kalpošanas efektivitāti varētu mērīt, piemēram, pēc slavēšanas kvalitātes, cik profesionāli skan mūzika, vai kas pienāca pēc tava sludināšanas un pateica, jā, tas bija man domāts. Man vienreiz bija tā, ka neviens pie manis gandrīz nepienāca. Nebija nekāda tur īpašas atziņas, neviens neteica neko īpaši, bet man sirdi bija tā, ka Dievs saka, ka bija labi. Un neviens cilvēks man nesaka īpaši, ka bija labi, nu, izņemot vīriņu, jā. Ja? <laughs> Bet es sajūtu, ka man jāuzticas Dievam, ka bija labi. <laughs> Tieši tā, un tas var būt kalpotāju kārdinājums mēģināt savu vai arī citu kalpošanu mērīt pēc šiem dažādajiem uh, pašizdomātajiem kritērijiem. Bet jautājums, kā mūsu kalpošanu vērtē Dievs? Kādas ir Dieva mērvienības, kāda ir Dieva kritērija? Un zini, es teiktu tā, ka Dievam visas šīs lietas ir diezgan maznozīmīgas. Mm. Bet pēc kādiem kritērijiem tad mēra Dievs? Kas ir Dieva mērvienības? Un te nu mēs atgriežamies pie šīs atziņas, ko es saņēmu toreiz lūkšanā, pāri visam mīlestība. Pāri visam mīlestība. Un patiešām Dievs prioritāti dot mīlestībai, un tas mūs noved līdz šīs nedēļas rakstu vietai. Un ķeramies klāt nākamajai rubrikai. Nedēļas bībeles fragments – Pirmā vēstule korintiešiem, 13. nodaļa, lasu no pirmā panta. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt. Tagad patros šis skan <laughs> ļoti daudz nozīmīgi. Ja es varētu kalnus pārcelt, ja es varētu ar ticību patrus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Pirmā vēstule korintiešiem 13 no 1. līdz 3. pantam. Lūk, kas Dievam ir pats svarīgākais, novērtējot lietas, novērtējot mūsu kalpošanu, un tā ir mīlestība. Un kad mēs reiz stāvēsim Dieva troņa priekšā, Dievs nejautās, cik cilvēki nogāzās tavas kalpošanas laikā vai cik cilvēki bija sajūsmā par tavu pasludināto lekciju. Dievs jautās, bet vai tu viņus mīlēji? Un tad, nu, tajā vakarā, kad es lūdzu Dievu un kad es saņēmu šos vārdus savā sirdī pāri visam mīlestība, es sāku izmeklēt savu sirdsapziņu. Māri, Māri! Bet kāda bija tava sirds nostāja, kad tu kalpoji? Cik svarīgi patiesībā tev bija šie cilvēki, kuriem tu kalpoji, vai tu šos cilvēkus mīlēji? Un, zini, Olga, es tajā brīdī sapratu, ka es pārāk reti lūdzu, mm. spēju mīlēt. Un es aizdomājos par to, ka arī bieži vien kalpotāju, misionāru aprindās dažādās kopienās, kā mēs lūdzam par kalpošanā. Mēs lūdzam, nāc svētais gars, mums ir vajadzīgs tavs spēks. Laba lūkšana. Laba, Nav mums, slikta. <laughs> jā, mums ir vajadzīgs svētā gara spēks. Vai mēs lūdzam, piemēram, Dievs, mēs uh, lūdzam īpaši tavu svaidījumu, vai mēs lūdzam svētā gara uguni un tā tālāk un tā tālāk. Bet vai nav tā, ka mēs esam aizmirsuši par mīlestību? Un vai nav tā, ka aizmirstot par mīlestību, mēs kļūstam patiešām par tiem šķindošajiem zvārguļiem, par kuriem runā apustulis Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem, 13. nodaļā. Un tas bija tāds brīdis, kad es īpaši aizdomājos par to, ka man ir jālūdz šī mīlestība – ka pirmkārt mana stāja, kad es stāvu cilvēku priekšā un viņiem sludinu evaņģēliju, es gribu, lai es būtu cilvēks, kurš mīl šos cilvēkus. Es gribu būt cilvēks, kura sirds ir tik ļoti pārveidota pēc Jēzus sirds, ka šie cilvēki man nav vienkārši kārtējā auditorija, kur pasludināt kaut ko, bet ka es redzu viņus kā dieva mīlētus, ļoti, ļoti dārgus cilvēkus, un pat tad, ja es viņus nepazīstu, lai mana sirds ir aizkustināta ar mīlestību, lai tas, kā es kalpoju, tas, ko es daru, tad, kad es aizlūdzu par viņiem, tad, kad es pasludinu viņiem dieva vārdu, lai tas izriet no mīlestībā pāri plūstošas sirds. Un es aizdomājos tajā vakarā, ka labāk ir būt par kalpotāju – kura kalpošanā nenotiek neviens brīnums un neviena mhm. zīme, bet kurš patiešām mīl šos cilvēkus. Nekā tāds, kura kalpošana ir ekstraordināra, elpu aizraujoša, un eh, viss vis vienkārši notiek, bet šis cilvēks ir bez mīlestības. Vēlreiz nolasīšu apustuļa Pāvila vārdus. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es kā bū, būtu kā dunošs varš un šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Jā, kungs, Dievs, palīdzi, palīdzi mums mīlēt. Palīdzi, kungs, Jēzu mums mīlēt. Dari mūsu sirdis pēc savas sirds. Tu esi teicis par diviem galvenajiem baušļiem – mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Kungs, māci mūs mīlēt. Tātad otrā atziņa šajā raidījumā ir pāri visam mīlestība. Āmen, paldies Māri par šo atziņu. Man šķiet, ka uh, šīs divas atziņas saistītas, vai tev tiešām rūp un pāri visam ir mīlestība. Pāri visam mīlestība, kad mēs kalpojam, kad mēs palīdzam un arī tad, kad mēs lūdzam vai mums tiešām rūp, vai mēs tiešām mīlam šo cilvēku, vai mēs tiešām lūdzam Dievam, lai mums ir šī mīlestība uz savu tuvāko. Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā. Vēlos dalīties arī kāda cita atziņa, kas arī nāca kalpošana Dienvidu Austrumāzija. Azija Un patiesība, ko es arī vēlos paturēt savā sirdī, un kas arī man šķiet ļoti svarīga, ko Dievs uz mani runājis, tad tā pēdējā atziņa ir, vai esi gatavs atlaist kontroli? Vai esi gatavs atlaist kontroli? Bija kārtējā kalpošana Dienvidu Austrumāzijā, Un bija sanācis tā, ka mēs bijām kalpojuši viena pilsēta, viena diecēzes centra, un mums bija atvērti vakari, pa dienu mums bija uh, studijas, bija formācija mums pašiem, un vakaros mums bija atklāti vakari, kad mēs aicinājām cilvēkus nākt uz mūsu kalpošanam. Un tur bija gan slavēšana, bija vārds, bija sludināšana, aizlūkšana, un bija kārtējs vakars, un izrādas, ka bija jākalpo man, man bija jāsagatavo dažu stundu laika eh, pirms kalpošanas uzruna, un uzruna bija patiesība par atbrīvošanu. Es biju patiesībā ļoti satraukusies, un es domāju, ko man darīt, ko man darīt. Un gāju lūgties, un patiesībā bija tāda neliela garīga cīņa. Es domāju, Dievs, es jūtu, ka es neesmu vērtīga šai, šai lekcijai, šai uzrunai, bet es turpināju, sagatavoju lekciju, sagatavoju uzrunu. Patiesībā es eh, izdomāju, kā es sākšu, bet man eh, šo uzrunu, bet man patiesība nevisai patika, kā kā tas sākums man nebija nejausmas, kā to labāk sākt. Un tad pienāca tā stunda, kad sākas šis vakars, atnāca cilvēki un sākas slavēšana. Viens no vakara vadītājiem teica, tie, kas sēž uz pēdējiem solim, uz tās pēdējās rindas, nāciet uz priekšu. Nāciet uz priekšu. Un mēs ar Māri saskatījāmies, un mēs tieši <laughs> sēdējām uz pēdējā sola. Un Es domāju, labi, es atlaižu, es nedomāšu par <laughs> lekciju, es nedomāšu par sludināšanu, bet es iešu uz to pirmo soli un es atlaižu un es slavēšu Dievu. Un eh, sanāca tā, ka bija vairākas dziesmas, un kaut kā man sirdī bija tā, ka Dievs labi, es atlaižu, es atlaižu kontroli par šo lekciju, par to, ko man teikt, kā man sākt un ko darīt. Un, uh, zini, klausītāji, nāca tāda dieva klātbūtne, tāda mīlestība un miers par šo vakaru, arī par šo lekciju. Es vienkārši atlaidu un biju es un dievs. Kas ir interesanti, kad es atlaidu un visu ieliku dieva rokas, tad dievs mani uzrunāja, <laughs> mani uzrunāja saistībā ar šo lekciju un patiesībā arī deva sajūst to, cik svarīgi Dievam šī tēma atbrīvošana, cik svarīga viņam šī tēma un ka Dievs tik ļoti vēlas, lai viņa bērni ir brīvi. Es tiešām sajūtu Dieva mīlestību uz viņa bērniem un to, ka patiesība Dievs tik ļoti vēlas, lai mēs esam brīvi un cik liela ir viņa mīlestība. Tas mani ļoti aizkustinājis, pat sāku raudāt, Un Dievs man arī atgādināja kādu stāstu, ar ko arī es sāku lekciju. Un tas stāsts bija no Filipīnām. Bija reizes, kad mēs gājām pa Filipīnas ielām, pa Manīlas ielām, pie bezpajumtniekiem, pie tiem, kas dzīvo graustos. Un es satieku kādu sievieti, viņu sauca Kristīne, un viņa gulēja uz ielas. Viņa vienkārši gulēja uz ielas, pie viņas netālu bija viņas eh, divi bērni, un viņa gulēja uz kādas, uz kartona, vai kaut kādas lupatiņas arī bija piemestas. Un mēs ar viņu runājam, un es nezināju, ko viņai piedāvāt. Es piedāvāju viņai lūkšanu, un es domāju, ka viņa pateiks man, ka, o jā, lūdzi, redzi, kāda man, kāda man situācijas uz ielas un tā, bet viņa man to nelūdza viņa man aicināja lūgt par viņas dēlu, kas ir cietumā, un mēs lūdzam āriem. Un Dievs man atgādināja tā slavēšana par to stāstu, ka viņa būdama nepilnīga māte, un viņa saprot, ka vissliktākais ir būt cietuma, un labāk būt uz ielas šitā stāvoklī, bet būt brīvai, nekā būt cietuma, uh, ieslodzītai kāda kamera. Un es arī par to dalījos, ja pat šī sieviete saprot šīs brīvības cenu, kā nu vēl vairāk Dievs vēlas, lai viņa bērni ir brīvi. Ja pat šis sieviete saprata, ka trakākais, kas var būt, ir būt cietuma, cik nu vēl vairāk Dievs vēlas, lai viņa bērni ir brīvi. Un interesantai sākumu šo lekciju, šo uzrunu, uh, ar šo stāstu. Un vēlāk es eh, dzirdēju arī no cilvēkiem, kas šo klausījās, ka šīs stāsts ļoti viņus uzrunāja, ļoti pieskaras. Bet tas notika, es ticu, tāpēc, ka Dievs man deva žēlistību atlaist, bet tas bija arī mans lēmums atlaist kontroli par to, kā runāt, ko runāt, vai gatavoties, izmisīgi pirms lekcijas. Un patiesība, ja es gatavotos saviem spēkiem pirms lekcijas, tas stāsts pie manis neatnāktu. Un Dievs man iedeva šo stāstu, ka tādu punktu, ar ko sākt, kā punktu, kā uzrunāt cilvēkus par brīvības svarīgumu nozīmi. Tad pēdējā atziņa, trešā atziņa, vai esi gatavs atlaist kontroli? Nedēļas uzdevums. Šoreiz nedēļas uzdevums ir saistīts ar mūsu pēdējo atziņu šajā raidījumā, vai esi gatavs atlaist kontroli. Lai mēs varētu atlaist kontroli, vispirms mums ir jāatpazīst, kas ir tās jomas mūsu dzīvē, kurām mēs esam tik ļoti pieķērušies, kuras mēs mēģinām kontrolēt un nevajadzīgi mēģinām kontrolēt. Tad, nu, lai atpazītu, kas ir tās jomas, kur Dievs grib, lai tu atlaid, lai tu atdot viņam, lai tu uztici to viņam, atrodi laiku un lūdz Dievam, lai viņš tev parāda, kas ir tās lietas, kuras tu mēģini kontrolēt. Pateikšu priekšā, iespējams, ka norāde varētu būt, kas ir tās jomas tavā dzīvē, par kurām tu esi parasti ļoti, ļoti iesprindzis, par kurām tu streso, par kurām tu vienmēr esi noraizējies. Par ko tu zaudē mieru? Tad nu atrodi laiku, ieklausoties Dievā, kas ir tās jomas, kuras tev būtu jāatlaiž un jāļauj Dievam tajās darboties. Un tad vienkārši ar saviem vārdiem – Saki Dievam, Dievs, es vēlos atlaist kontroli, es vēlos, lai Tu ienāc šajā mana dzīves joma, es gribu, lai Tu visu izmaini, izmaini arī manas domas, manu attieksmi. Dievs, es atlaižu, es iedodu, atdodu to visu Tavas rokas, es atdodu to Dievs Tev, Jēzus Kristus vārdā. Ar to arī mēs noslēdzam šīs nedēļas veliki misijā raidījumu – joprojām esam skaistajos Tatru kalnos, mums priekšā ir daudz dažādu kalpošanu, mēs šobrīd ar komandu pamazām noskaņojamies un gatavojamies. Lai tev svētīta nedēļa, dārgais draugs, un eh, neaizmirst arī atbalstīt Radio Marija ar saviem ziedojumiem. Tikai pateicoties tavam devumam, Radio Marija evaņģelizācijas misija var turpināties. Kopā ar tevi bijām mēs, Olga Velika un Māris Veliks. Atā! Izskanēja raidījums Veliki misijā! misijā.